ខ្ញុំប្រាប់ទៅច្រើនទេមកច្រើនថាចុះមកផ្ទាល់មកខ្ញុំដឹកដៃទៅមើលរោងចក្រហ្នឹងកុំឲ្យប្រហោះតតគ្នាហើយទៅសំភារក្រោយខ្ញុំគាត់ថាភ្លើងខ្ញុំចុះទៅចុះទៅខ្ញុំចុចទៅអ្នកចុចមកខ្ញុំថាបងប្អូនកុំឲ្យថាខ្លាចខ្ញុំអីគេទៅនិយាយអីចឹងសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅជាមួយរដ្ឋបាលគេអត់ដឹងរឿងអីផងបាទបាទខ្ញុំអត់មានបិទទៅអត់ខ្ញុំចុះទៅអត់មាន បាទ